فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Najveća zahvala i sva hvala pripada Allahu te bareke wa ta'ala. Njega slavimo, njega veličamo i od njega oprosti i uputu tražimo. I neka je salavat i selam na njegova roba i posljednje poštanika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam njegovu porodicu njegove ashaabe i sve one koji su ga slijedili i one koji će njega slijediti za dana sudnjeg draga moja braćo kada bih mogao pisati kako se sad osjećam Bio bi najsretniji da vam izvadim svoje srce pa da to vidite. Ovaj dan ovdje u krajini, neću reći u Bihaću, već u krajini, je nešto što ima svoju posebnu dražu. Dok danas ljudi veličaju djeda mraza ili nekakve praznike, skupina muslimana u Bosni je ovih dana se raspršila sa davom Muhammeda alaih salatu wasalam. Gradovi u krajini <coughs> pod vojstvom naših šehova su danas bili i ovih dana preplanjeni davom Muhammeda alaih salatu wasalam. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون On je poslao poslanika sa uputom, sa istinskom vjerom, da bi je uzigao iznad svih vjera. Mladići koji su ovih dana, kažem pod vodstvom naših daja i čehova, su ispunjavali jedan emanet, emanet od koga su se ustegli nebesa i zemlja. A to je da pokažu ovom narodu i da im kažu O narode moj, mi vam želimo džennet. O narode moj, mi vam želimo ono što i mi imamo kod sebe. O narode moj, govorili su danas mladići u krajini. Mi želimo da vam pokažemo da smo sa vama. Ali na način kako je to pokazivalo, i Allahu najdraže stvorenje da vam dostavimo din da vam dostavimo vjeru pa smo se sa vama izmiješali na način kako je to radio Allaho poslanjih sallallahu alaihi ve sellem mi vas pozivamo sunnetu mi vas pozivamo vjeri kojoj se ne da i ne može niko spriječi da se da se pokaže istinom mi vas pozivamo u sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem I zato od vas ne tražimo ništa. Zato od vas ne tražimo da nas hvalite, da nam plaćate, da nas tapšete, nego samo da prihvatite. Mi tražimo, o narode moj, i nudimo vam džennete, nudimo vam milost, wa ma arsalnake illa rahmetan lil alamin. Nudimo vam milost Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Pomagajte se na pet Nudimo vam milost. Nudimo vam milost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U stvari milost Allaha te bareke ve taala. Mi vam nudimo zalike kitabu la rede fi knjigu u kojoj nema sumnje, knjigu u kojoj nema ništa što bi moglo da, da remeti, da remeti ovo. Zbog čega Resul sallallahu alejhi ve sellem dolazi nama? Ne vallahi, nego naprotiv. Naprotiv, mi vam nudimo, o narode moj, nudimo vam šta? Nudimo vam džennete, nudimo vam uputu, nudimo vam propise od Allaha te bareke od dana, kako da se kaješ, kako da moliš oprost od njega, kako da tražiš uputu i nudimo vam pravi put. Za uzvrat, šta nam vraćate? Zar nismo ušli među vas? Zar nismo došli u centar vaših diskoteka, kafića, robni kuća i pijaca? Zbog čega? Valahi, tamo se nama ne ide, ali moramo nas, gospodar nam naređuje. Ne želimo samo da vas viđamo u džamijama, u smislu ne, nego potrebni su upute oni koji su van džamija. Van džamija, oni koji su na pijacama, oni koji vrijeđaju ovu vjeru. Da im pojasnimo da mi nismo teroristi, da im pojasnimo da smo mi ti koji im želimo dobro, a ne ovi plaćenici koji im lažu. I zato pozivam ovaj narod, nemojte da nas mjerite sa federalnom televizijom i špionima koji ništa ne govore onama osim ružno i lažno izmišljaju. Nego provjerite vijesti onama u knjizi Allaha Tebareke Otala i knjizi Mohameda sallallahu alaihi veseleme. Provjerite da li smo mi teroristi, da li lažemo, da li vas mi lažemo ili oni koji vam obećaju ženete da 100 eura. Provjerite dobro vijesti o nama. Pa ćete vidjeti da li smo mi na vagi Kur'ana i Sunneta. Da li smo prevagnuli u onoj skupini koja laže i koja želi da, da vas obmanjuje. Da bez sedze uđete u dželet. Da sa psovanjem Allaha uđete u dželet. Wallahi, wallahi tako nećete uspjeti. Ko vam je onda prijatelj, o narode moj? Jel vam prijatelj onaj koji vam savše po ramenima i kaže dobri ste, dok ste drogirani, dok ste pijani, dok kradnete, jer da nije vas, kako bi zulumčari živjeli? Ili vam prijatelj onaj koji vam kaže uđite u džennet gospodara svoga, mi vam nudimo knjigu. Huvelazi, arsala rasulahu bil hudavidin haq, nudimo vam uputu, gospodara nebesa i zemlje, nudimo vam uputu jedinog istinskog Boga koji se zove Allah i nudimo vam ponos i vjeru koja se zove Islam, pored koje druge vjere nema. Mi vam to nudimo, o narode, o narode naš, ispunjavamo misiju koju su preuzeli, koji smo preuzeli od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ljudima objasnimo šta je vjera, nama nije i nije nam briga Što ćete nam reći, šta god da nam kažete, da smo ludi, da smo sihirbazi, da pravimo fitnu, da pravimo razor. Ako je fitna razor, uzmite letke koje smo dijelili ovih dana u Bihaću, u Sanskom mostu, u Ključu, u Sadinu i Božimu. Pročitajte da li onda piše da pozivamo na terorizam ili vas pozivamo u džennete gospodara svoga. O narode, o narode naš, Mi nismo ti koji smo poslani da vas hapsimo, da vas ubijamo, da vas spaljujemo, da, vas, da vam lažemo sa mimbera, vallahi nismo. Mi želimo da se opravdamo gospodaru Tebare Kevoteala, da smo ispunili misiju. To nam je glavni cilj, zbog čega nas Allah Tebare Kevoteala uputio. Nije nas uputio da vam krijemo, nije nas uputio da vam lažemo, nije nas uputio da vam petamo, zato mi nećemo da se koskamo sa ovom uputom, jer nas je i uputio samo zato da bi vama, o narode moji, dostavili risalu Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Prelijepo je bilo čuti neko jutro šejha Bilala kada smo klanjali u namazu kako dovi, kako dovi za ovaj narod, kako dovi za ovaj narod, braćo moja draga, prelijepo je bilo čuti te dove od koga se ledi krvu žilama. Zar može biti taj čovjek terorista? Zar smo mi teroristi? Zar smo mi fundamentalisti? Šta nam želimo, subhanala? Otvorite malo oči. Pitam ženu neki dan. U crci u Božimu. Kaže, je to vehabijska vjera? Ja je pitam. Dobro, reci mi šta je vehabijska vjera? Opiši mi ti, ja je ne znam. Kaže, Ne znam. Za ti prepoznaješ nešto samo na osnovu federalne televizije. I nije vjerilo to što se sve diglo na nas. Nije tako mi Allaha. Nije i tako mi Allaha. I mi vas saburamo. Mi vas trpimo. Mi vas ne hocimo. Mi vas ne udaramo. Mi vas ne prijemo. Mi vam ne tražimo PDV. Ništa ne tražimo od vas. Zašto nam tako vraćate? Hvala Allahu da je to tako. Hvala Allahu te bareke o tako. Samo iz jednog prostog razloga. Do vas dolazi istina, a vi je nećete. Do vas dolazi istina, a vi je odbijate. Do vas dolazi din. Lakše je za 100 eura da te neko ukopa, nego besplatno ne služaš nešto zbog čega te mola, može Allah te bare te vatala uputit i da zato tim uzrokom i sebevom uđeš u džennet gospodara te bare te vatala. Mi zato i jesmo ovde. Naša primarna misija je dava. Zato i kažem da ovih dana sam možda najsrećniji čovjek na zemaljskoj kugli. Prije svega što vas ovoliko vidim ovdje, a druga stvar što vidim da ova dava ne može joj niko ništa. Kako uzvišeni obećava, braćo moja, vakane hatana nena natrul mu'minin. Allah se obavezu da će nas pomoć. Tako mi Allaha jedno, braćo moja, kada bi ovdje vani došlo milijarde ljudi da nam našteti, Allah neće dozvoliti Neće dozvoli da se njegovo svjetlo gasi, neka znate dobro, Allaha mi jednog jedinog sunneta poslanika sallallahu alaihi sallam će biti vodav kjeren mušikun, koliko god to ne bilo povolje mušicima, šta nas briga, šta govore drugi, nek znate dobro, ako smo teroristi zato što pozivamo ljude u džennet, da ne gore vječno u džehennemu, ja se ponosim time, ako smo teroristi, što nikom nismo dinara uzeli, što ne krademo, što ne lažemo, zašto nas ne pitate koji su to programi da ne bi trošili silne milijone eura, zbog kojih programa dolazite do tog stadijuma da u vas čovjek noćas bude u diskoteti, a ujutru pada Allahu na, sežbu, na seždu. Nismo ni jedan euro potrošili, ni jedan euro ne trošimo da izvodimo ljude iz tmina na svjetlo. Ni jedan euro. Zašto se niko ne zapita? Zašto se niko ne zapita kakvi su to programi? Šta je s tim ljudima koji su sinoć bili drogirani, a ujutru veličaju svoga gospodara? Zašto se niko ne pita? Zato što im ne odgovara. Zato što im ova i priroda ove vjere je takva. Ili ćeš je prihvatiti, ili ćeš je odbiti. Kako malo prije čujemo, kada šejt Ilal poziva, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah je najveći, Allah je najveći, vallahi, Wallahi, braćo, wallahi, tako mi Allaha, kada se čuju ove riječi, nema ni jednog muslimana koji može i smije ostati ravnodušan. Ešhedu en la ila ila la. Svjedočim da nema Boga osim Allah. Hajjale se la. Svaki dan nam nudimo milost. Hajdite na namaz. Hajjale al fela. Dođite na spas. Što to mi vama nudimo? Zar ne živite nebavnim životom? Zbog čega? Zato što ste okrenuli glavu od Allahove knjige. Pa vam vlastiti imetak postao težak. Vlastite porodice su vam postale teške. Zato što nećete nešto što kaže uzvišeni La yukellifu Allahu nefseni Allahu saha. Nikog nismo teretili preko njegovih mogućnosti. Kur'an nije teret osim munafiku. Kur'an i sunet nije te osim onome ko nije shvatio šta je ova vjera. Kur'an i sunet nije se goba osim onome lažovu i pokvarenjaku koji misli da će krijući pokazati ljudima šta je vjera i čekati svoj poseban moment ne u Allah i vraćo ovaj din je, je, je vjera javi, javno ova vjera se mora pokazati ljudima zbog čega da bi ljudi vidjeli šta je istina šta je zabluda ako budemo krili ako budemo petljali i muljali kako će onda ljudi prepoznati istinu I budite sigurni, braćo, budite sigurni, vallahi, da danas trebamo biti ponosni, ponosni, pogledajte šta uradi samo jedno iskreno srce, malo medrese i pogledajte, sve se usija od dina i nura, sve se usija od sunneta i ne može niko od vas reći da mu danas ovde nije lijepo. Ne može reći da mu danas i da se ne osjeća šta, U ovim ajetima koje uzvišeni kaže, o kane haka na lejna na svoj mu'minin. Ja sam se obavezio da ću pomoći svoje robove, da ću pomoći mu'mine. Pogledajte ko je na našoj strani. Pogledajte ko se obavezio da će nas pomoći. Samo onaj ko ne vjeruje, ko ne vjeruje u ove ajete, može tražiti uzroke. To je pogrešne uzroke misleći da će ga oni dovesti do Allaha te bareke Samo onaj ko ne vjeruje u ove ajete, Allah će pomoći skupinu. Allah će pomoći jednog, jednog jedinog roba. Ako treba da bi sačuvao svoju vjeru. Jer je on te bareke o tala obećao da će čuvati din od iskrivljenja. Svakom onom poručujem. Bez obzira kakvo zvanje imao, koliko god imao pameti i mislio da je pametan, neka zna dobro samo jedan propis mali ako pokuša da izmijeni ili prikaže onakvim kakvim ga nije prikazao Allaho poslanik sallallahu sallam objavio je rat Allahu te bareke ta'ala, objavio je rat sunnetu objavio je rat Allahovim hajtima a on garantuje da će čuvati znaš li ti šta si uradio znaš li šta hoćeš da uradiš Hoćeš da se ratuješ sa gospodarom nebesa i zemlje, sa onim koji te stvorio, vema halatu džinne valince, illa li ja budun, a nije te stvorio nego da se vladaš po propisima koje on te bare kao tala objavio. Nije te stvorio da ti izmišljaš propise da bi tebi bilo lakše. I neka zna svaki onaj, neka znaju svi, svi vallahi, koji misle da mogu Kur'an i Islam zatrti u zemlju, imaju problema sa ljudima imaju problema sa ljudima koji vole više smrt nego što oni vole život. Wallahi, ova slast dale i islama se ne može iščupati iz prsa, braćo moja, osim kod munafika. Ova ljepota suneta, ove dove, ovi namazi, ovi sabahi, ovi ezani, post, ramazan, džihad na Allahovom putu, oni ne znaju šta je to. Zato gledaju među nama luđake. Zato misle da smo ludi. I kada budu došli na taj stadion, da kažu vi niste normalni. Alhamdulillah, eto vi ste normalni. Mi nismo. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alemin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin. Wa ala alihi wa sahbihi Svaki od nas, braćo moja, radi da bi zaradio oprost svoga gospodara. Svaki od nas se nada da ćemo Allah tebare kao tala sebebom i i njegovi dijela smilovati se i ući u džennet. Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže sahabima, ni mene moja dijela ne uvode u džennet. Braćo moja, Allah omiljeni kaže da ga dijela ne uvode u džennet osim ako mu se Allah smiluje. Zašto onda obećavaju ljudima da bez dijela mogu ući u džennet? kada moraš imati bitaku da bi ti se smilovalo. Moraš imati vizu, kako kaže še Bilal. Vizu moraš imati, rože moj, da bi ti se smilovalo. A na tvojoj vizi, u tvojim papirima nema ništa. Osim pijenja alkohola, nove godine, prostitucije, nemorala. Kako misliš uvoći u žene? Zar smo ti mi neprijatelji? Zar smo ti mi neprijatelji? Nas treba da ne vidi više gdje god se okrenemo. Kogod, kome god ne više od službenika, daj mi ličnu kartu, a niko djeda mraza, mraza ne legitimiše. Niko njegov kufr neće da razokrije i da kaže nemojte muslimani, nemojte. I nijedno djete ili majka ili otac ili djed ili nana više ne ruga bradi. Sad mu brada nije duga i rugoba, i brčine one. Zbog čega? Pa taj mu donosi, njegov mu Bog donosi paketić. Santa Claus, Sveti Nikola, jada. To mu donosi i niko se ne čudi sad. Šta će mi bradilja sa tim paketićem? Ne, ne, on može da uđe kroz ođa i kroz prozor. Da Bog da prošao kroz svetičku jamu, tu mu je svjetlo. Amin. Amin. Zato, braćo moja, na nama je Musliman je uvijek između dva stanja, zapamtite dobro. Musliman je uvijek između dva stanja, sabur ili džihad, to je sablja. Sad smo na saboru. Saburajte, braćo. Ja znam, evo braća mi kažu da su imali problema u jednom dijelu grada. Neću reći kojim. Odbijali su ljudi, neće. Kaže jedan čovjek dok su mu davali letak, kaže ja ću u džehennem, nemoj mi davati to. Braćo moja, jesu oni česti šta govorili? Kaže, ja ću u džehennem, nemoj mi dava to. I zamisli, čime te Allah počastio? Braće, smo li mi svjesni da nas je Allah počastio da budemo dostavljači njegove upute? Budite sigurni, njega mi jednog jedinu, od onih koji su ovo organizovali, pa do onih, do najmanjeg ono koji je dao i ono što je najmanje, jel da, doprineo, da se ova dava, jer mi se nismo okupili da jedemo i da pijemo, nismo vallahi, nego su šehovi rekli, srđe dava, ovo je nešto zbog čega trebamo zahvaljivati Allahu te bareke o tala, koji je nas odabro da budemo ti. Odabro te Allah te bareke o tala, da budeš dostavljač i pomagač posljednje objave suneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Treba da budemo ponosni, sigurno će svi oni koji su davali doprinos u ovome blagodati te dane i tog rada za Allahu vjeru osjetiti na ovome, a i na ovome svijetu. Jedino što nam ostaje da molimo uzvišenog gospodara da nas učvrsti kada dođu iskušenja. Molimo Allaha te bareke od da nas pomogne da ne pokretnemo u oskurnim trenucima. Uzdamo se samo u njega. Uzdamo se samo u Allaha te bareke o tala. Mi nemamo vojske. Mi nemamo zaštite osim njega te bareke o tala. Mi nemamo policiju. Nemamo ništa formirano. Nemamo vani tenkova. Nemamo ni mobitela čestita, ni kompjutera. Imamo samo Allaha te bareke o tala. Allah nešto hoće. Zapamtite šta sam vam rekao. Allah je mudar. Allah nešto hoće. Ovo su momenti kada nemamo ni para, ni sistema, ni navigacija, ni satelita, ni raketa. Svi su se digli na malu skupinu Allahovi robova. Wallahi, Allah nešto hoće. Allaha te bare kao tala, molim da nas učusti, da se uzdamo samo u njega. Molim ga te bare kevotala, da svi naši ibadeti budu usmjereni samo njemu te bareke o tala. Molim ga uzvišenog da nam podari razborito u oskurnim trenucima, da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti na dunjaluku, kaburu i na sunjemu danu. Allaha molim da uputi ovaj narod, da uputi čitavu krajinu, da uputi čitavu zemaljsku kuglu. Allaha molim da mi budemo sebe onih koje će on te bare kevo tala uputiti. Allah molim da u naša srca ugradi snagu imana i mujahida. Allah te bareke kevo tala molim da u ovim zimskim danima pomogne našu braću mujahide koji se bore da Allahova riječ bude godnja. Allah te bareke kevo tala molim da pomogne našu braću u Afganistanu, u Čečeni, u Kašmiru, u Palestini i svuda gdje se bore da Allahova riječ bude godnja. Allaha molim da nastavi njihove safove. Molim Allaha te bareke votala da uzvići islame muslimane. Molim Allah te bareke o ta'ala da učusti naše daje, da učusti našu lemu, da nam da razboritost u osurnim trenucima. Molim Allah te bareke o ta'ala da od nas odad nas strah i kukavičuk i nifa i sve vrste grijeha. Molim Allah te bareke o ta'ala da sjedini srca muslimana. Allah molim da sjedini srca daja. Allah molim da sjedini srca daja. Allah molim da sjedini srca daja. Wallahi spremni smo da pružimo ruku. Tako mi Allaha jednog jedinog. Wallahi Allaha molim. Allah molim da vrati one dane kada smo s tekbirima živjeli. Allah molim da nas sve uputi na pravi put. Da nam podari ono što je dobro i korisno za nas i na ovome, a i na onom svijetu. Rekao ovo Allah molim da oprosti imeni i vama. I posljedna da ovaj alhamdulillahi rabbil alamin. Timu sada. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا يرحمكم الله هذا الأشوش يتاق الداخل لكن وجه التجام إله ودي ولا ما تلي تقفل خلاص mislim da kraju tamo kad poravna u zadnje stafove, neka neko digne ruku da ne vidimo što je.